أطيعوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلاً billahi samil alim min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala khairil anbiya wal mursalin wa alihi sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin mu na fatohin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehun malamin mu addaktor shek muhammad sani umar rijiyar lemo wato babban malami a tsangayar nazarin addinin musulunci ta jami'ar bayar da ke nan kano kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya kamar haka wato sukuli takwas sukuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sukuli takwas sukuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya aiko mana har ila yau da sakonnin tambayoyin ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com a karamakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi muku barka da kammala azumin watan ramadan wanda muka gama shi cikin kwanaki da suka wuce muna fatan Allah ta'ala ya karbi ayyukan da muka gabatar a cikin wannan wata na alkhairi ya karbi azumin mu da sallolin mu da karatun alkur'ani da sadaka da ihsani da sada zumunci da duk wani aiki da muka yi a wannan lokaci mai albarka Allah ta'ala ya karbe shi ya sa mana shi a cikin mizanin mu na ayyukan mu ranar gobe kiyama kuma Allah ta'ala ya bamu dogewa da dagewa da jajircewa akan abin da muka koya a wannan makaranta ta kwana 30 ko 29 ayyukan da muka koya wanda al'azumi yake koyarwa wanda makaranta ce ta koyar da tsoron Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce kutiba alaikum as ku kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun haka makaranta ce da take koyar da tsoron Allah makaranta ce da take koyar da mutum haƙuri da juriya makaranta ce da take koyar da mutum kawaici da yafiya makaranta ce da take koyawa mutum sadaka da ihsani makaranta ce da mutum yake karanta alkur'ani a cikinta tare da tadabburi da bibiyar ma'anoninsa da fahimtar su saboda wannan wata-wata ne na alkur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya kira shi a cikin littafinsa ya ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairu min alf shahr wata ne da yake cike da albarka wata ne da Allah ta'ala ya ainihin yake daure manyan shaidanu domin bayansa su samu sararawa su sakata su wala su bauta masa yadda ya kamata muna fatan abubuwan da muka koya a wannan wata za mu ɗore a kansu za mu doge za mu ci gaba da aiwatar da su yadda muka kasance a wannan wata muna masu tsayawa cikin dare muna salloli wannan abu ya ci gaba yadda muka kasance masu son karanta alkur'ani da saurarensa da fahimtar ma'anoninsa da kokarin aiki da shi cikin rayuwarmu muna fatan wannan abu zai dore har bayan ramadan babu shakka zukata suka fuskanci allah a wannan lokaci za ka ga cewa da dama mutane sun koma ga allah sun koma ga bautar allah sun koma ga aiwata abin da Allah ta'ala ya umarni da shi da barar abin da ya hana to sai dai abin takeici da zarar aka ce ramadan ya wuce maimakon abin da muka karanta a cikin wannan wata ya zama mana wata fitila da za ci gaba da haskaka rayuwarmu a sauran watanni a sauran kwanaki shekaranmu sai ka ga mun dawo mun ci gaba da abin da da muka kasance muna yi na sakaci da lalaci kafin watan ramadan sai ka nemi wannan aiwa ta bautar Allah din da wannan karatun alkur'ani din da wannan sadaka din da wannan haƙuri da juriya din duk sai ka nemi su ka rasa bayan wucewar ramadan sai mu zama kamar matar da Allah ta'ala ya sifanta ta a cikin alkur'ani yace kar mu zama kamar ta wala takunu kallati naqad ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa kada ku zamo kamar wacce take warware sakar ta bayan sakar ta yi karfi ta yi daidai da ita sai mu zamo kamar matar da take yin saka ta yi tana saka abin ta sai bayan sakarta yi karfi ta yi kyau sai kuma ta zo ta warware ta ta yi ɗaiɗaya da ita to kada mu zamo kamar haka bayan mun gyara zuciyarmu mun fuskantar da ita zuwa ga Allah da ayyukan biyayya ga ayyukan da'a da ayyukan da Allah ta'ala yake so mun hana zuciyar wa abin da yake na son zuciya abin da Allah baya so kada mu dawo kuma mu koma ruwa mu koma mu ci gaba da abin da muke yi babu shakka in muka yi haka mun zama kallafi na qaddat ghazlaha min ba'd quwwatin ankasa mu sani cewa ubangijin watan ramadan shine ubangijin sauran watanni wanda muka bautawa a watan ramadan shi ne ya buƙaci mu ci gaba da bauta masa a cikin sauran watannin shekara gaba ɗaya babu taɓewa da lalacewa kamar mutumin da zai dauka cewa baya da abin bauta sai a ramadan kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa bi'sal qawmu la ya'rifuna rabbahum illa fi ramadan tare da mutanen da basu san suna da ubangiji ba sai a ramadan babu shakka wannan koma baya ne don haka fatan mu za mu dore akan abin da muka kasance a kansa na da'a ga Allah da kokarin kaucewa musu abinda kaucewa abinda ya hana mu sani cewa wannan shine tagomashin da za mu samu a ramadan ta tagomashin da za mu samu a wannan makaranta shine ta koyar da mu halaye na kwarai da koyar da mu san Allah da manzansa da san addinin musulunci da san junanmu kuma wannan abin da muka koya mu ci gaba da aiki da shi kamar yadda aka sani a rayuwa mai hankali shine wanda idan ya yi karatu zai yi aiki da abin da ya karanta idan ya shiga makaranta ya karanto wani abu in ya karanto aikin likita ne a gaishe yana barin bawa mutane magani in ya ya karanci aikin ainihin injiniyarin ne a gaishe yana ba da gudunmawarsa a wannan fage idan mutum zai yi karatu a gaishe kuma ya watsar da abin da ya karanta babu shakka ana yi masa ganin takaici kamar ya ɓata lokacinsa ne a cikin abin da bai amfani shi a rayuwarsa ba to kada mu zamo irin wannan mun shiga makaranta ta tsoron Allah sai kuma mu fita maimakon mu zama masu tsoron Allah din sai mu zama akasi wannan alama ce da take nuna cewa ba mu yi azumin nan yadda Allah yake so ba to yana daga cikin alamar karbar aiki shine bayan kayi shi a ga ya haifar da wani irinsa ya haifar da wata hasana din kamar sa wani alama ce da take nuna cewa waccan hasana din ta farko ta samu karbuwa amma har idan ya kasance kayi aiki da yake a zahiri na kwarai ne amma kuma bayan sa an ga ayyukan da ba na kwarai ba suna ta faruwa tare da kai to alama ce da take wancan na farko da kai bai samu shiga ba muna fatan Allah ta'ala zai karba mu cikin waɗannan kwanaki da suka wuce da kuma ba mu dama ta jajircewa da jurewa har zuwa wani lokacin wani azumin ya zo ya same mu akan wannan yanayin da ya bar mu a kansa mu dora mu ci gaba har Allah ta'ala ya karɓi rayukanmu muna masu imani muna masu biyayya muna masu da'a muna masu sansa muna masu san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da san gaskiya Allah ta'ala ya samu dace tambayar farko malam take cewa menene hukuncin amai ga mai azumi to mai azumi idan aman ya zo masa ne baga tatan ba shi ya kakaro shi ba wannan babu komai don abin da ya fi karfinka Allah ta'ala ya kama ka da shi amma wanda zai kakalo azumi eh, zai kakalo amai da gangan ya yi ya kare azuminsa wani haka ya zo cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa wanda amai ya gallabe shi wannan azumin sai rana amma wanda ya kakaro eh, amai to ya bata azuminsa saboda haka idan aman zuwa yayi ba mutum ne ya kakaro shi wannan babu komai azumin mutum yana nan na'am sai tambayar da take cewa malam yin brush da shakar turare da kuma ɗanɗanar gishiri a kan harshe da wasu suke yi menene hukuncin su ga mai azumi abin ke karya azumi shine abin da mutum ya ci ko ya sha wato ci da sha sai kuma wato kusantar mace wato abin ya shafi sha'awa wannan su suke karya azumi shaka turare wannan baya karya azumi don mutum ya shaki kanshin turare karshen turare ba ci bane ba sha bane ba a cewa mutumin da ya shaki turare ya ci ko a ce ya sha saboda haka azuminsa yana nan haka babu laifi ga mai azumi yi turare ko ya sa turare ko ya yi turare na wuta wannan babu komai dan yana azumi ya yi don ya shake shi wannan ba zai karya azuminsa ba ko da ko zai ji makakkin sa a makoshinsa wannan duk ba zai karya masa azumi ba saboda wannan ba ci bane ba sha bane haka nan ya halatta mutum ya burushi kamar yadda ya halatta a baya mutum ya yi aswaki babu laifi don mutum ya yi aswaki yana azumi sawa'un a farkon yini ne wato da safe ne ya ko da rana ne ko karshen yini ya yi babu bambanci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce laula an ashqa ala ummati la amartu bis siwaki ma kulli salah ba dan kada in matsawa al'umma ta bada na umarce su su rika aswaki tare da kowace sallah a nan babu togaciya tsakanin lokacin azumi da lokacin da ba na azumi ba saboda haka ya halatta game da imamul bukhari da kawo a cikin kitabu sahihinsa cewa babu laifi mutum ya yi aswaki yana azumi wasu daga cikin magabata sun faɗi haka haka yin aswaki ba komai to haka shi ma burush duk kuncinsa ɗaya burush ka iya cewa wani aswaki ne na zamani haka mutum zai iya yi kawai dai abinda ba zai yi ba shi ne ba zai haɗiye abinda yake brush din ba ba zai haɗiye shi ba wannan daidai yake da ya haɗiye kowane irin ruwa wannan ba daidai in mutum ya haka da ganga a zuwansa ya kari amma don kawai ya yi burush din wannan a yaji brush burushin a bakinsa wannan ba ya karya masa azumi yana daga cikin abin da ya halatta da mai azumi ya yi kuma wannan ba ya kore faɗar manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya ce la kalufu fa misfa'imi atyabu inda Allah min rihi al-misk da ya ce hamamin bakin mai azumi ya fi ƙanshi a gurin Allah fiye da turaren almiski wannan ba wai ana nufin mai azumi ya ci gaba da barin bakinsa yana wari ba ba wai wannan ake nufi ba ana nufin koda a ce bakin nasa zai yi hamami a gurin Allah matsayi ne daraja ce ba wai ana nufin ya bar bakin nasa ya hamami ba tunda Allah ta'ala ba hamamin yake bukata ba ana bukana nufin cewa koda bakin nasa zai yi hamami saboda rashin ci da sha to wannan ba zai wato matsayi ne a gurin Allah saboda yayi shi yayi haka hakan ta same shi ne saboda da'a da biyayya da yake da bin umarnin Allah da yake wannan shine abin da hadisin yake nufi don haka baya kore mutum ya aswaki baya kore mutum ya yi burosh in har ya bukaci yin hakan sai menene ya tambaya ɗanɗanar gishiri yawa ɗanɗanar gishiri shi ma ɗanɗanar gishiri babu komai babu komai kamar yadda abdullahi dan abbas a cikin sayar bukari yake cewa babu laifi ga mace ko ga mutum ya ɗanɗani abin da yake cikin tukunya la ba asali man ya tafa amal qidra wa shay'a ba laifi yana nan cikin musannaf abdurrazzaq na musannaf ibnu abi shayba ba laifi ga mai azumi mace da take girki tana azumi ta ɗanɗana abinda yake cikin tukunya ta ji cewa gishiri ya ji ko bai ji ba sauraka don ta ji ɗanɗanan gishiri ko zanzanan zaki akan harshen ta wannan baya warware azumi da haka babu laifi da wannan sai tambayar da ta fito daga tukur turan arewa ya ce malashin wai ya halatta a ci yankan kirista kuma menene ya halatta a mu'amalanci kirista a cikinsa Eh, ya halatta a cikin kan kirista Allah ta'ala cikin littafin sa mai tsarki yana cewa wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum ta'amu anan malamai suka ce arifin yanka yankan waɗanda aka bawa wato littafi halal ne gare ku kuma yankan su halal ne gare su yankan kuma halal ne gare su saboda in kirista ya yanka ya yanka dabba ya halatta a ci a yanka yadda shari'arsa ta ce a yanka shari'arsa ta ce a yanka kamar yadda mu ma aka ce a a danna dabba a yanka ta amma an ba yankawa suka yi ba shokin dinta aka yi ta mutu ko matsi ta aka yi aka makure ta aka shaƙe ta har ta mutu wannan ba za a ci ba wannan ko musulmi ne ya shaƙe dabba ko ya matsi ta ko ya shokin dinta ta mutu wannan ba za a ci ba amma in ya yanka kamar da muke yankawa ko da kuwa ba zai faɗi sunan Allah ba ubangiji ta ala ya san suna shirka ya san watakila su kira sunan yesu lokacin da su yankan ko su kiran sunan kowa duk da haka Allah ta'ala ce ya ce mu ci ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa suna shirka lam yakul ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina saboda Allah ya baya mana cewa akwai mushrikai a cikinsu kuma suna yin shirka da lakar kafaran ladina qalu inna Allah الثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ubangiji ya faɗi abinda suke yi na aƙidar Allah uku ko annabi Isa Allah ne gabatar da haka yace wa ta'amul ladzi ba kitaba halal lakum haka ubangiji ya halatta a cikin kansu kamar yadda ya halatta a aure wacce take kirista amma katangaggiya kamammiya wato ba wacce take bin wato wasu maza daban ba wacce take kamammiya ce katangaggiya ce mai tsara kanta ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu al mu'minat ce wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan ubangiji yace ya halatta mana mu ciyan kansu kamar yadda ya halatta musu ciyan kanmu sannan kuma ya halatta mana mu aure mata mu'minai katangaggu haka nan da mata katangaggu mu'minai daga cikin waɗanda aka ba wa littafi su ne kirista ko yahudu da nasara aka ce an halatta mana ma'auri matansu amma su zama masu kame kai ba masu lalata ba ba kuma masu kawai wato abokai maza ba wala mutakhidhi ahdan ba wanda suke rikon wato abin nan boyfriends ba wacce ke da boyfriend wannan ba katangaggiya bace ba kamammiya bace saboda haka a cikin su ma ana samun kamammu katangago. to wani in har bukata za ta sa a yi hakan shara ba ta haramta ba duk da cewa an fi fifita mutum ya auri musulma mumina sama da ya auri wacce take mushirika ko wacce ba mumina ba wala amatun sauri mai min tun walau a to amma akwai yanayin da watakila zai samu kansa ko a cikin kasarsu ba kuma wasu wanda yake ganin zai aura sai su cikin su din kuma ga wata katangagiya ko watakila ma ya yi hasashen idan ya aure ta za ta musulunta to duk wannan kaga abu ne da zai taimaka ya yi wannan aure saboda ka in ya aure su babu komai ubangiji ta'ala ya umarce mu mu mu'amalanci waɗanda suke alil kitab da kyakkyawar mu'amala matukar dai ba yaƙi ne tsakaninmu da su ba matukar dai ba su yaƙe mu ba ba su fitar da mu daga gidajenmu ba muna zaune da su zaman arziki zaman mutunci zaman lafiya to ubangiji ta'ala ya umarce mu mu wasu birri mu kyautata musu a zamantakewar mu da su mu kyautata musu ko mu musu adalci sai la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin Allah baya hana ku game da waɗanda ba su yaƙe ku akan addinin ku ba ba su fitar da ku daga gidaddajin ku ba Allah bai hana ku ku yi musu alkhairi ba ne an tabarruhum wa tuqsitu ku musu adalci Allah ta'ala yana son mutanen da suke masu adalci saboda wanda yake ahlul ya halatta ya halatta ka kyautata masa balma abinda ake bukata kenan ka kyautata masa da kyautata masa din zai sa ya fahimci kimar addininka zai sa ya fahimci nagartar addinin da kake yi wato tuciya da shi addini ne wanda yake ah, mai ihsani addini ne wanda yake mai alkhairi addini ne wanda yake taimakawa dan adam ba addini ne wanda yake cuskuna masa ba shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da su ya je har marasa lafiyar su ya je ya dubo su yayin da ba su da lafiya wannan ta sa aka samu ci gaba wajen musuluntar wasu daga cikin su saboda ka wannan duk abu ne wanda musulunci ya riga ya shimfiɗa su karo yana daga cikin abin da malamai suka tattauna idan wanda yake ahlul kitabi ya baka sallama ya fara yi maka sallama to ka ansa wani yana daga cikin adalci da aka bukaci kai masa inda ba za ka ansa masa da sallama ba yayin da ya kalmar da take zagi ce kamar yadda waɗanda in sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa suka tashi masa sallama ko gaishe shi sai su gaishe shi da kalmar da take dauke da ma'ana mara kyau su zage shi sai da ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah sun zo su gaya maka su yi maka gaisuwar da ba ita Allah ya maka ba ya zo a hadisi cewa idan sun zo sai su ce da shi assalamu alaik wato halaka ta tabbata a gare ka to wanda zai ce assalamu alai ba za ka daidaita shi da wanda zai ce assalamu alaik ba kai musu mu'amala iri daya wanda zai yi addu'ar halaka da azaba da ukuba da narko a kanka ba za ka daidaita shi daga wanda zai addu'ar zaman lafiya da aminci gare ka ba ka ce du'a mu'amala iri ɗaya za ka yi musu in kai haka to ba ka yi adalcin da Allah ta'ala ya ce wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin wannan da yana daga cikin kyawar mu'amala da za ka ma'amalanci wanda yake ba musulmi ba kuma ake kyakkyawar zamantakewa da shi sai tambayar yusuf rabi'u madigawa ya ce shin ya halatta mutum ya karanta suratul falaki a yayin wanke kafar dama lokacin da yake alwala sannan kuma ya karanta nasa a yayin wanke ta hagu idan kuma zai shafi kai ya karanta ulhuwan lahu menene matsayin yin hakan matsayin yin haka ba a sa shi ba bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wanda duk zai kirkiri wani abu ya cusa shi a cikin addini alhalin baya ciki to an mayar masa da wannan a wata a wani lafazi na ruwayar annabi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikin da ba umarce shi ba to an watsa masa da aikinsa ba a so saboda ka ba inda aka ce kana alwala in za ka wanke wanke ka karanta qul huwallahu ko karanta qul ko karanta wata sura daga cikin surar al'kur'ani alwala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba haka take ba alwala da ta zo a cikin al'kur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba haka take ba don haka wani abu ne naka da kanka wannan ba zai samu karbuwa ba shi addini shine ka tsaya inda aka umarce ka kakka wuce kakka kara kakka rage kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana nufin kuma dukkan wani daya daga cikin wannan al'umma fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw fastaqim kama umirta ka tsaya kyam kamar yadda aka umarce ka wato umarnin da aka baka ka tsaya akan sa haka annabi Allah ta'ala ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka tsaya kan umarnin da aka yi maka man ba ma aka da wanda ya tuba tare da kai wato waɗanda suka musulunta suka yi tuba suka koma ga Allah su ma su tsaya a inda aka umarci su wala ta tsauka ku ce iyaka yana daga cikin wuce iyaka ka kara wani abin da ba shi aka umarni sai da shi ba saboda haka mutum da yawan na alwala ba alwala ce ta musulunci ba na'am sai tambayar da take cewa malam idan mace tana da ciki ta mutu shin za a yi mata aiki ne a cire dan koko za a binne ta da cikin to abinda malamai suka ittifaki a kansa shine cewa ba za a binne mace da ta mutu da danta da yake da rai a cikin ta ba wato da jariri mai rai a ciki ba za a binne ta ba sai kawai sun yi sabani ne to shin za a fasa cikin ne a fito da dan sannan abin da ta koko a'a ya za a yi in har za a iya fito da shi ba ta hanyar a fasa ciki ba wato zai ta hanyar da ya saba fita a fitar da shi ta nan kenan idan kuma zai fita ba dole sai an fasa ciki to wasu daga cikin malamai suna ganin shi na cikin nan ba a da tabbas zai rayu don haka bai kamata a keta alfarmarta ba a matsayinta na mutum wanda yake da haurumi yake da alfarma bai kamata a keta alfarmarta ba akan abin da ba a da tabbas cewa zai rayu don haka ba za a fasa ta ba wasu kuma suka ce za a fasa wasu daga cikin malamai da yawa amma daga cikin malaman malikiya wancan ra'ayi ra'ayi ne na wasu daga cikin maliki to a cikin malikiya din kamar irin su sohonon su asbag da wasu daga cikin su suna ganin za a iya fasawa matukar da an ana fatan ana sa tsammanin cewa abinda da yake cikin ta zai rayu waɗanda suke cewa ba za a fasa ba cewa suke za za a barta har a ga dan ya daina mutu har ya mutu amma kada a yi sanadiyar mutuwarsa domin aka sa ta a cikin kabari tare da shi to wanda suka sa shi a cikin suka binne ta dinnan kamar su suka kashe abin da yake cikin ta amma aka batta haka ba binne ta ba ya mutu to kaga ba su suka kashe ba duk da cewa a gaskiya babu bambanci tsakanin a sa ta abin ne ta ko kuma a batta a waje har dan ya mutu duk da ya mutuwa ce kuma duk wani abu ne wanda watakila inda an an fitar da shi to watakila da haka mutu faru saboda haka magana da ya mafi rinjaye shi ne in har an sa tsammani ana ganin zai rayu suna cewa idan ya kai wata shida abinda ya sama ya yi kai wata shida abinda ya sama ana tsammanin to zai rayu to shi kenan sai a fitar da shi a yi mata tiyata a fitar da shi in yi sosai a zinne ta daga baya wannan ita magana ita za ta fi dacewa sama da abatta har sai an ji ya daina motsi sannan abin da ta suna cewa ko da gawar ta za ta rube wannan magana gaskiya ta yi nesa da da abin da ya kamata a ce an faɗa nan na'am sai tambayar dalla da kima yace menene asalin suna siyama to an kana nufin suwaye cikin matan manya sahabbai ko wasu salihai da ake kira siyama ni ban sani ba gaskiya kuma kana nufin me ya halatta a sashi ko bai halatta ba ba ya da wani mahzur ba abinda zai hana a sashi a shirance an ka sawa yarka siyama kila ka dauko daga siyam siyam shine azumi ba wani abinda zai ce zai sa a ce haramun ne sashi duk da dai cewa mutum ya amfani ah, da sunaye waɗanda suke da asali sosai ta fuskar kasancewarsu sunaye ne da wasu daga cikin manya matan annabawa ko matan annabi sallallahu alaihi wasallam ko matan sahabbai ko wasu mashahuran mata salihai a tarihi na musulunci da suka suna a ce ka sa wa yarka irin wannan suna kana fatan ta kwaikwai wani abu na ɗabi'un masu wannan suna to ya fi sama da ka ɗauko wani suna wanda ba za ka samu yana da wani tushe a cikin magabata ba amma da mutum zai yi gashi yana son ya sa wani suna ne da bai yawa ba ya ga zai sa wannan ba a cewa ya yi haramu sai tambayar da take cewa shin ya halatta a aikata wani aikin lada kamar sadaka ko gina masallaci da nufin Allah ya kai ladan ga wani mamaci to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza mata ibn adam inqata amaluhu illa min salas sadaqatin jariya, aw ilmin yantafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu idan mutum ya mutu duk ayyukansa za su tsaya sai abu uku wata sadaka da ya mai gudana wato ya bar wani abu na sadaka wanda amfaninsa yake ci gaba da gudana a cikin al'umma kamar ya gina makaranta ko ya gina masallaci ko ya yi titi da ake bi wani rai abu da mutane su gaba da amfana da shi ko ya bar gida na wakafi ko ya bar ilimin da ake amfanuwa da shi ko ya bar yaro na kwarai wanda ake yake masa addu'a ko ya bar yaro salihi wanda yake masa addu'a yaro yana da ɗa yana daga cikin wato da yana daga cikin aikin mutum kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwaladu min kasbi abi wato da yana daga cikin ayyukan mahaifinsa shine sababin samuwarsa don haka idan ɗanka ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya wani aiki na alkhairi da niyyar Allah ta'ala ya kai ladan gare ka to zai kai gare ka saboda wancan hadisi da annabi shi kansa dan yana daga cikin kasbi na ubansa wato cikin ayyukan mahaifinsa don haka shi ya yi wannan kamar mahaifinsa ne ya da kansa to wani ya sa wasu malami suka ce to idan ba ɗa ba ne wani ne daban can ya ga cewa bara ya gina wani da sunan wani to suka ce wannan ba zai shiga ciki ba domin waccan ayar wa allai salil insan illa ma sa'a wa sa ya hoso yurada da kuma wannan hadisin alwazin kasu da ya nuna cewa dan adam aikinsa zai dakata bayan mutuwarsa kuma aikinsa kawai shine abinda ake izina da shi shi ma da saboda yana daga cikin aikinsa ne shi yasa in yayi ake karba wanda ba zai shiga cikin waɗannan nasusuwa suna ci ganin cewa ba zai yiwu ba wato mutum ya baya da nasaba da wanda ya yi aikin wato ba ɗa yake gare shi ba to baya da damar ya ce ya yi wani aiki ya ba shi kyauta wasu kuma malamai suna ga abin abu ɗaya yake mutum ya iya yin kyauta da wani aiki da ya na alkhairi zuwa ga waɗanda suke sun riga su koda ko ba 'ya'ya ba ne wannan shine ra'ayin ibn taymiya rahimahullah na'am sai tambayar da take cewa malam menene hukuncin fitar mazi a yayin da ake azumi magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai ba baya kare azumi fitar maziyi baya kare azumi sai dai kawai idan mutum ya fitar da shi ta hanyar wasanni ko ta hanyar tunani da gangan babu shakka wani aikata makarohi domin ana son mutumin da yake azumi ya tsaura cewa dukkan abin da yake na sha'awa ne idan bai yi haka ba to bai zo da kamala ta azumi ba amma kasancewar zai karya azumi wannan magana mafi rinjaye mazi ba karya azumi na'am wannan kuma ya ce malam ne mutum zai yi idan wata musiba ta same shi kuma ya halatta a roƙi mutuwa to Allah ya faɗi abinda mutum zai idan musiba ta same shi allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi wanda su ne waɗanda idan musiba ta same su sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato mu ga Allah muke kuma gare shi muke komawa wato mutum ya istirja'i ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ummu salama اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يا الله أجرني في مصيبتي كبان لادا أسكن وانا مصيبة تساميني كما كبان تشنجنت canji mafi alkhairi tun wani abu ya rasa Allah ya bashi abin da ya fi alkhairi daga wanda ya rasa wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar saboda haka mutum wanda musiba ta same shi ana buƙatar ya haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sabr inda al ula yayin da abu ya same ka yana kana cikin yana cikin zafin faruwar abin to kai hakuri ka jure ka mai da al'amarin ka ga Allah ka fawwala ubangiji komai ka dauki kaddara ka sani cewa abinda Allah ta'ala ya kaddara shi yake faruwa abinda bai kaddara ba zai faru ba abinda kuma zai faru ba wanda ya sai hana faruwarsa ka sa ma ranka wannan ka sa wannan a cikin zuciyarka a cikin tunaninka ka dangana ka cire yawan korafi da abin nan kururuwa akan abin da ya faru gare ka wannan shine abin da ake bukata idan har kuma mutum yana ya kai martaba ta koli irin ta wasu bayan Allah ya yi arriba bi kaza illa bayan haƙuri haƙuri wajibi ne wannan dole ne ka yi haƙuri in ka ƙi haƙuri to ka saba wa Allah akwai mataki na mustahabbi shine arriba wato ka ji daɗin abin da ma ya faru ɗin maimakon ka ji haushi ka yarda ka amince da faruwar abin to wannan mataki ne da ba kowa yake kaiwa gare shi ba babban mataki ne kwarai da gaske mutum a yi masa mutuwa wani mutum mai daraja mai matsayi mai girma a gurin sai mutu amma a je a same shi kamar ba abin da ya faru ga yana yana wato harkokinsa kai kace ce ba wani abu da ya faru wannan ba kowa yake iya wannan ba to amma cikin bayan Allah akwai wanda suke wannan shine ake matakin da ake kira ar-rida bi qada'illah wannan mustahabbi ne ba wajibi bane amma mataki na asabar wannan wajibi ne mutum ya yi hakuri kada a ji shi yana wasu maganganu waɗanda za su iya zama matsala ma ga tauridinsa suka cewa Allah me yasa kai mun haka Allah ni ya haka ta faru gari ni ko wani abu ne maka wannan duk yana cikin abin da yake taba tauhidin mutum kamar yana ja ne da kudarar Allah ko yana ganin cewa Allah bai masa daidai ba wannan ba bai kamata ba to wannan shine abin da ya kamata mutumin da musiba ta same shi istirja'i addu'a Allah ta'ala ya bashi lada da kuma mai masa gurbin abin da ya rasa sannan kuma ya haƙuri ya dangane mai da al'amarin ga Allah idan har zai iya rida bi kaza illa sai yi a sai batun menene nabi biyu mutum zai iya rokar mutuwa a a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yatamanna yanna ahadu ahadukum al-maut li durrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan ko qa'ilan falyaqul allahumma ahini ma kanat al-hayatu khayran li ma kanat al-hayatu khayran li wa amitni ma kanat al-wafatu wa tawaffani ma kanat alwafatu khairan ni annabi yana cewa hadisi sahihi da cikin bukhari da muslim kada ɗayan ku ya rika burin mutuwa saboda wata cutar da ta same shi saboda wani abu na cutuwa da ya same shi sai kada ya rika burin mutuwa in har dole ne sai ya ya faɗi wata magana irin wannan na zai ce to ya ce ya Allah karaya ne matuƙar rayuwar istafi mu alkhairi ya Allah ka karɓi raina matuƙar mutuwar ita fi mu alkhairi wato ya sanya abin cikin sharaɗi ba kawai ya sake shi haka saka ka ba cewa Allah ni ka karɓi raina in ma mutu ni Allah ka kashe ni ma in huta wannan ba daidai ba ne a wata ruwayar ta anas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku yi burin mutuwa fa imma an yakuna muhsinan fa Allah yazidu fi ihsanihi wa imma an yakuna musian allahu an yastatib shi kada ɗayan ku ya rika burin mutuwa tayo ya kasance mutum ne na kirki to samun tsawon rayuwa da jinkiri sai ya sa ya ƙara ayyukansa na kirki ko kuma ya zama mutum ne wanda yake mai laifi samun jinkiri a rayuwa ya sa shi ya tuba ya koma ga Allah saboda haka ba a san mutum ya yi gurin mutuwa saboda kawai wani abu da ya same shi amma idan har abin zai shafi addininsa wato in har abin zai shafi addininsa yana ganin ya shiga cikin wata fitina fitina za ta raba shi ga addininsa to nan ba laifi ya yi gurin mutuwa ce ya shiga cikin wato kuma misali a ce ana faɗa ne wasu arna suka kama shi suke kokarin su riddantar da shi ya koma hanyarsu yake ganin zamansu a hannunsa zai iya sa shi ya yarda to ya roƙi Allah ya karɓi ransa wannan babu komai wanda ya halatta kamar yadda ajiye sai na umar ya yi irin wannan wata ya gurace mutuwa don gudun kada wani abu ya taba addininsa ba a nan ne aka hana haka amma mutum haka kawai saboda matsuwa ko saboda ya rasa wani abu na duniya ko ya rasa wani nashi ya rika roƙon Allah ta'ala ya kashe shi wannan ba daidai ba ne na'am wannan kuma ce daga murtala garba dan maliki ya ce shi malam samuwar fatalwa gaskiya ne to fatalwa idan ana nufin mutumin da ya mutu ya kuma tasowa yana yawo ana ganin shi yana ba mutane tsoro wannan ba gaskiya ba ne mutumin da ya mutu babu wani tashi kuma sai tashi na ƙarshe wanda daga shi sai sai hisabi sai ah, sai gidan aljanna ko gidan wuta wannan shine abinda yake a wannan amma idan ana nufin wasu da suke fitowa da kamannin wasu suna ba da tsoro wani aikin aljanu ne zai yiwu zai yiwu wato zai yiwu wani aljani ya rika ba mutum tsoro sawa'un ya fito a sigar wani mamaci ko ya fito a sigar wata dabba idan wannan ake nufi wannan dama wannan akwai shi a nabi sallallahu salama a harisan abu huraira da yana cikin sahihaini wanda yake cewa la adwa wala tsirata wala safar a cikin ruwayar muslim ya ce wala gol gol shine ake ce fasara da fatalwa ce babu fatalwa a zamanin jahiliya mutane a jahiliya suna daukan cewa akwai fatalwoyi da suke fitowa cikin jeji suna batar da mutane to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan abin da suke kudurcewa su daina sashi cikin kudurin su cikin aqidar su wannan ba gaskiya bane amma al-ghulu min saharatil jinn kamar yadda zo a cikin maganganun wasu daga cikin magabata kamar al-Hasan al-Basri ina iya tunawa shi al-ghulu min saharatil jinn wato al-ghul su wani fatalwa aljanuni ne matsafan a cikin aljanuni ne suka ga kullowa mutum don su bashi tsoro wannan kuma an san abu ne wanda yake faruwa saboda in ana nufin fatalwa mamaci ne zai taso wannan ba gaskiya bane in ana nufin fatalwa wato aljanu da za su rika ba mutum tsoro ko su fito a sigar wani mamaci da ya riga ya rasu wannan gaskiya ne zai faru na'am na'am wannan kuma ya ce malam idan aka yi wa mutum haddi hakan na nufin cewa an an wanke masa zunuban da ya dauka kenan eh haka ya zo a cikin hadisan Ubadah ibn Samit cikin hadisin Ubadah ibn Samit da sahihaini bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mubaya'a da su bayan fathu Makka hadisin mubaya'a ta fathu Makka a cikin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa man asaba min zalika fa uqiba fi dunya fa huwa kafaratul la wanda yayi wani abu na haddi aka yi masa ukubar haddin sanan duniya to wannan kafara ne gare shi wani hadisin zahiri yana nuna cewa duk wanda ya yi wani abu na haddi aka yi masa haddin a nan duniya to an kankare masa wannan abin da yake ya dauka na laifi wanda kuma har ba a yi masa haddi ba ya mutu ya koma ga Allah to wannan al'amarin sai na ga Allah in Allah ya ga dama ya sitirta shi Allah ya ga dama ya masa hukuma akwai hadisin Abu Huraira wanda yana cikin musaddarak na Hakim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ajri al hudud kaffaratan am la ban sani ba haddi kaffara ne ko ko ba kaffara bane to malamai suka ce wannan hadisi sahihi ne sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kafin a sanar da shi cewa kafara ne saboda wani hadisi ne abu huraira hadisin ubadatu ibn sabi ko fathu makka abu huraira ah, ya musulunta shekara ta bakwai fathu makka kuma an yi shi a shekara takwas sauraka hadisin ubada ibn samit shine wanda ya zo daga baya don haka da can bai sani ba kuma daga baya Allah ta'ala ya sanar da shi cewa haddi kafara ne ka mutumin da ake wa haddi an masa kafara tambayar ahmad abubakar ta ce shin malam ana yi wa jakuna zakka idan suka kai adadin zakka jakuna idan na hawa ne ana hawa ana ɗora kaya a kansu ba a musu zakka kamar yadda kake mota ko nawa kake da ita ba ka mata zakka amma idan zakunan sayarwa ne misali mutu yana harkar sayar da jakuna to anan kadara ce su jakunan kadara ce ba wai adadin jakan za a kirga a fitar da jaki kaza ba a'a su jakunan sun zama kadara sai a kimanta kudinsu in shekara ta yi nawa ne kudinsu a kimanci za su kama kaza kudin na ya kai nisabi sai a fidda masa zakka za ka kadara ce kamar da kake fidda mutumin da yake sai da gidaje ko ke sai da filaye kaga in ya tashi kimanta filayen zai kamar mutumin da yake sai da motoci in ya tashi kimanta motocin zai yi sai ya fitar da ɗaya bisa arba'in cikin dukiyar da yake da ita wato abin da ya kama na dukiyar wannan kadara haka su ma jakai haka ne yana da jakai za a kimanta su sun kai nisabi kuma sun shekara a gunsa zai fi da ɗaya bisa goma na dukiyar da wato farashinsu gaba ɗaya wannan kuma ya ce malam shin ya tabbata cewa masu irin ɗabi'ar mutanen annabi idan sun rasa ana jan ta ƙarƙashin ƙasa a kai su ƙasar annabulu a ci gaba da yi musu azaba a ni ban san wannan ba gaskiya wanda duk ya mutu a duk inda yake aka binne shi wannan guri ba ya tsarkake kowa bari har a ce in an binne shi a guri kaza ba za a iya masa azaba a nan ba kamar da abu darda yake ce al'ardu la tuqaddisu ahadan kasa ba ta tsarkake kowa ba ta tsarkake ka ba haka akwai wanda suka mutu a madina aka binne su a madina aka binne su a baki amma munafukai ne allah ta'ala ya ce zai azabta su kamar munafukai da suka mutu a madina lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam aka binne su a madina suna na munafikan su kuma ubangiji ta'ala zai musu azaba a saboda haka dan mutum ya mutu a wani guri ba a cewa ba za a yi masa azaba sai an ja shi ta karkashin kasa wannan duk fada ce ta mutane ba shi da asali daga umar ado inuwai ya ce wani irin hukunci allah ya tanadar wa masu cin riba masu cin riba allah ta'ala yana cewa alibina ya riba la yaqumuna illa kama ya allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wadanda suke cin riba ranar gobe kiyama za su tashi kama wanda aljanu suka make su irin masu farfadiya haka to za su tashi a ranar gobe kiyama kamar masu bugun aljanu sannan mai cin riba ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa fito na fito yake da Allah ya yi wa lalzina amurta kullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih da ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar cin riba ku bar abin da ya saura na riba in har ku kun kasance mu'mini idan ba ku daina ba to ku sani kuna ta yaki ne tsakanin ku da Allah wanda duk zai ce zai buga da Allah zai kara da ubangiji za kake zato kana son zai kai labari kana son zai nasara kana son al'amuransa za su daidaita abadan ba zai samu wannan ba haka duk mai cin riba yaƙi yake da Allah duk mai cin riba ubangiji ta ala ya cire albarka daga cikin dukkan dukiyarsa yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat ubangiji yana bice riba yana bice albarkar da take riba ya kawar da ita yana sanya albarka a cikin abin da yake sadaka abin da yake na sadaka saboda mai cin riba babu shakka wannan yana cikin la'anar ubangiji yana cikin tsinuwar ubangiji yana cikin aiki daya daga cikin ayyuka na kaba'ira masu girma kwarai da gaske sai tambayar usman ya ce shi malam wai akwai riwayar da ta ce idan liman zai tayar da sallah ya ce yarhamni wa yarhamukumullah bayan an yi ikama kuma ya ce yarhamni wa yarhamukumullah a zarar aka yi ikama liman kawai sai ya kabbara ya kabbara ta harama abinda dai aka sani liman yana yi kafin ya kabbara shine kula da ta sahu wato ya daidaita sahu ya umarci mutane su daidaita sahu wannan shine abin da aka ce ya faɗa amma ba wata addu'a aka ce musu ba ta su ta musamman sai tambayar shafi'u kibiya ya ce menene hukuncin wanda ya tsinci kuɗi ya juya su bai yi cigiya ba to ba kuɗinsa ba ne na ɗau kuɗin wani ne ya juya sau da aka ime kuɗin ya zo sai ya ba shi kayansa wannan shi ne abin da yake don abin ya haifu wannan kuɗi ya haifa ba nashi ba ne kuɗin wani ne na haka mai kudin ya zo randa da ya bayyana sai ya hada mashi da kudinsa da kudin da ya juya na'am shi kuma wannan yace ce malam shin mutum zai iya yin shafa'i da wuturi daga bayan insha'i zuwa kowane lokaci zai iya yin wuturi shafa'i da wuturi daga ranar ya gama sallar isha'i daga lokacin ne lokacin shafa'i da wuturin ya fara har zuwa kafin hudowar alfijir zuwa kafin lokacin kamar yadda annabi ce fa iza kashi ahadukum as-subha falisalli raka'atan tutiru lahu ma qad salla haka idan asuba ta zo shikenan haka inda yara yayi sallar isha'i zai iya tashi yayi sallar wutiri wannan kuma yace malam mutumin da yake fama da matsalar hutu a koda yaushe menene matsayin alwalarsa to idan ya zama masa larura wato ya zama kamar cuta ce haka idan ya alwala ko da ya ji fitar wani abu wannan ba zai warware masa alwalarsa ba zai yi sallah da wannan alwala din sai dai kawai abin da yake wajibi a kansa shine dukkan wata sallah ya mata alwala daidai yake da misali salisul wanda fitsari yake fita daga gabansa ba ya to shi ma nan kaga zai zai alwala ga kowace sallah kowace sallah zai mata alwala ba laifi yayi nafila bayan ya gama sallah amma in zai sake sallah ta gaba sai ya kuma sake alwala tambayar munzala ahmad madabo ya ce malam a yi min ƙarin bayani akan ayar da take cewa al'akhillahu yau ma'ilin ba'duhum li adu illa illal muttaqin ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa dukkan wata dangantaka da wata abokantaka a nan duniya inda ba akan tsoron Allah aka kafa ta ba inda ba kan tsoron Allah aka gina ta ba to ba za ta yi amfani ba a ranar gobe kiyama dan kana da aboki ko abokai waɗanda suke masu son ka masu taimakon ka a nan duniya in an je kiyama kada ka yi zaton za su taimake ta Allah ce al'akhilla o yau mai izin ba'aduhum li ba'adin ado wato al'akhilla abokai a wannan rana sashen su masu ƙeya ne ga sashi illal muttaqin sai masu tsoron Allah masu tsoron Allah su ne za yadda suka rayu a nan cikin tsoron Allah haka wani ta'ala zai haɗa su a ranar gobe kiyama a aljanna cikin murna da farin ciki da ƙaunar juna amma waɗanda suka rayu a kan saban Allah suka yi abota suka yi kawance kan saban Allah to a ranar gobe kiyama za su rika ne wa junansu kamar yadda Allah ta'ala ya mai ya'addu zalimu ala yadai ala yadayk yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytan lil-insani khazula bangiji yace ranar da azzalimi zai rika cije ya tsasa ya addu ala yadayk zai rika cizan hannansa yana cewa ya laytani ittakhadhtu ma ar-rasuli sabila ina ma na bi hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora ya biya to na ma na bi manzo Allah tare da na bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanyar da ya bi ya wailata ya kai cona laitari lam attasif fulanan khalila ina ma ban wato ban riki ya zama aboki na ba ina ma ban yadda na kulla abokantaka da wani ba kada aballa ni an zikri ba da izjani ya batar da ni ga barin bin wa'azi bayan ya zo mini bayan naji karantarwa naji wa'azi naji gargadi na ji ilimi amma ya yi ƙoƙari ya ɓatar da ni ya kawar da hankalina ya kawar da tunanina daga wannan wa'azi Allah ta'ala ya ce shaidan daman haka yake wato bayar da ɗan adam ya tozarta shi lokacin da yake buƙatar taimako sauraka dukkan wata abokantaka a ranar gobe kiyama yankewa take yi kamar da Allah ce wata taffa bihimul asbab dukkan wata a alakar da take tsakaninsu a ranar gobe kiyama duk za ta kakkatse duk za ta yanki يود المجرم يوم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ملي في أرانا النم وتفاتا يكييما دا زي إيا بعد ما هي فنسا يأيا بعد يا يأيا بعد إيانسا يأيا بعد قبيلة سكي يأيا بعد الدنيا ما شيء أفنشيش وتو يا زي الدشيوة دو وقت النم ستفوتا شكا ليتفع الجنة akwai kiyayya da tafi wannan ba kiyayya da tafi wannan da rika kai ka tsira kowa ya halaka to yau lau yastadi min azabi yawmi idin bi bani ina ma zai iya fansar kansa daga azabar wannan rana da ƴaƴansa wato Allah ya tattara ƴaƴansa duk ya watsa a wuce shi ya tafi aljanna a bisa a matsayin fansa sun fanshe shi ko ya bada matarsa ko ya bada dan uwansa wa fasilatihi allati tuwi ko ya bada kabilarsa waɗanda suke bashi mafaka suke bashi kariya a nan duniya ce duk kabilarsa ta tafi wuta shi kadai a kai shi aljanna wa man fil ardi jami'an kai kowa ma a duniya duk ya yadda a sashi a wuta shi ya tafi aljanna kaga babu kiyar ta kai wannan shi yasa ake so mutumin da zai abota zai riki wani aboki to ya riki wanda yake mai tsoron Allah wanda zai tunatar da shi idan ya manta wanda zai masa wa'azi idan ya gafala wanda zai miƙar da shi idan ya karkace wanda zai dawo da shi idan ya bazama haka ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil mutum yana bisa dabi'a da halayya ta ta abokinsa kamar yadda bahaushe yake cewa abokin barawo barawo ne don haka ɗayan ku ya dubi wanda zai abota da shi la tas la tashab aka jahlin wa iyyaka wa iyyahu fa kam min jahilin arda haliman hina akahu يقاس المرء بالمرء إذا المرء ما شاه وللشيء من الشيء مقاييس أشباه وانا انا جنجنا وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه في لا تصحب اخا جهل كتكذونا دا وانده كواوا وانده بيساء بنده كما تسيوه با وإياك وإياه أهير دنك دشي با كي باشي يقاس المرء بالمرء إذا المرء ما شاه انا قتن تمتم انا قتن شمتم دا أبوكينشي عند أكدسنا تفيا تاريخ ce wane wanda abokin shi din nan yake kaza yake kaza ko ake ga abokin shi a guri kaza to ana daukan shi ma haka yake domin komai ana kwatanta shi ne da wani abin da yake kusa da shi kwatance a yi kwatance da abin da yake kusa da wannan abu don haka abota wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske dole mutum ya lura da wanda zai zama abokinsa shine abin da wannan aya take nunawa Ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a wannan lokaci sai dai kafin mu karkare shirin za mu kara karanto muku lambobin wayar da za a iya aiko mana da saƙonni kamar yadda aka saba wato sifili takwas sufili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu Sufili takwas sufili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato facebook za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com ta haka a madadin shehu malamin a dr shak muhammad sani umar rijiyar lemo babban malamin mu a tsangayar nazarin addinin musulunci ta jami'ar bayar da ke nan kano da kuma bashir idris ungwagwan da ya sada ni da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yaddar allah ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما